ya maisha ya kesho wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ta na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala hakika Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye habari juu ya yale yote ambayo mnayoyafanya aya hii ambayo tumeanza nayo katika hutuba hii na katika aljumaa hii ni aya inatuhitaji sisi Uislamu tutafakari kwa makini na tufanye marekebisho pale ambapo tumekuwa na mapungufu katika utekelezaji wa amri za Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumzia maisha ya akhira katika sigha ya kuonyesha ni maisha ya karibu mno akaiita siku ya kiyama kuwa ni siku ya kesho tunajua kuwa kesho ni siku ya karibu sana ametuambia Allah subhanahu wa ta'ala muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na kila mmoja wenu aangalie yale yanayotanguliza kwa ajili ya kesho angalia amali zako ambazo umestanguliza katika amali za kheri uongeze jitihada na ufanye bidii ya hali ya juu na katika amali za shari umuombe Allah tabaraka wa taala msamaha na uwazimie kuyaacha hayo maovu na kukaa nayo mbali ayuha almuslimuna ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza kuwa yeye ana habari anajua yale ambayo tunayoyafanya katika maisha yetu ya kila siku pamoja kujua kwake ni asli yake na ni ilmu yake lakini pia Allah ametuwekea malaika kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun amewaweka malaika ambao wanaripoti wanaandika tunayoyafanya makubwa na madogo wanaandika tunayoyasema ya ukweli na ya uongo bali wanaandika yale tunayoyasema hata kama sisi hatuna umakini nayo na wala hatuyaoni kuwa ni maneno ya msingi lakini pia Allah tabaraka wa taala ameiwakilisha ardhi ina ripoti na yenyewe yale tunayoyafanya juu ya mgongo wake ametuwekea ushahidi wa kila namna kuonyesha kwamba tunahitajika kuwa makini na yale tunayoyafanya katika matendo yetu ya kila siku kwa hali hiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni miongoni mwa desturi zake kuwahimiza masahaba juu ya kutilia umuhimu na maanani ya hali ya juu maisha ya akhira kwa sababu ni maisha ya karibu na ni haraka kuyafikia na ni maisha yasiyokuwa na khiari lazima utaingia maisha hayo kwa ni lazima maandalizi ya matendo yawe ni maandalizi mazuri ili uweze kwenda kupata maisha yaliyokuwa mazuri baada ya maisha haya magumu kabisa maisha ya dunia ayuha almuslimuna ibadallah enyi waislamu waja wa Allah فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما hakika amepokea alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kwa sanadi iliyokuwa sahihi kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma akhadha رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bimanqibiyya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyashika mabega yangu faqali kisha akasema sallallahu alayhi wasallam kun fi dunya kaannaka gharibu kuwa katika hii dunia kama mgeni ishi katika hii dunia kama mgeni na sote tunamjua mgeni na tumewahi kuwa wageni katika baadhi ya miji tunajua tulipokuwa katika ile miji na katika hali zetu za ugeni hatukuwa na uchangamfu kama wenyeji hakutukuwa na furaha kama wenyeji hatukuwa na mambo mengi kama wenyeji tulikuwa na yale mambo yaliyotupeleka katika ile miji peke yake na hakuna mtu aliyesafiri kwenda kwenye mji kwa malengo fulani alafu alipofika katika ule mji akayaacha yaliyompeleka akashughulika na mengine ishi katika hii dunia kama mgeni na wewe ni mgeni Allah amekuleta katika hii dunia uje kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala na uje kusimamia yale aliyokuamrisha uyasimamie na uje kujiweka mbali na yale aliyokukataza ujiweke nayo mbali ishi katika hii dunia kama mgeni ishi ukiwa unajua leo ama kesho muda wako uliopanga kuishi katika huu mji utaondoka urudi katika mji wako wa asili hii dunia siyo yako kama ambavyo hawakudumu waliokuwa bora zaidi na wenye nafasi iliyokuwa nzuri zaidi basi wewe pia hautadumu katika hii dunia ishi katika hii dunia kama mgeni kun fi dunya kaannaka gharibun kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni au adhiru sabili au mpita njia tumewahi kupita njia tukiwa tunakwenda kwenye safari zetu na mambo yetu tuliposimama mahala ima ni kwa ajili ya kusalimia ima ni kwa ajili ya kupumzika tunajua kuwa pale hatukufanya mchezo tulipumzika kwa muda mfupi na azma yetu ilikuwa ni kuendelea na safari zetu tuliposimama katika miji kwa ajili ya kuwasalimia hata walipotuomba tuendelee kukaa hatukukubali kwa sababu safari yetu haijafika mwisho tulisimama tukasalimia tukiwa na malengo ya kuendelea na safari yetu ishi katika hii dunia katika mfumo huo utaona kwamba wewe ni mtu unahitaji kuwa na maandalizi mazuri ya kesho maandalizi mazuri ya kukutana na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala utakuwa ni mtu ambaye hautasema tumekufa ghafla wala hawatazungumza watu fulani amekufa ghafla kwa sababu si mtu uliyeghafilika ni mtu uliyeishi ukiwa unajua kesho utaondoka katika mji huu na utaendelea na safari ya kwenda katika mji wako wa asili wanaeleza ahli ilmi adwaru thalatha nyumba ziko tatu ambazo mwanadamu anaishi katika nyumba hizo nyumba ya kwanza daru dunia ni hii nyumba ya dunia nyumba ambayo ni mazra ni sehemu ya kulima uende ukavune katika nyumba za mbele nyumba hii ya dunia ambayo wewe unaishi haukuomba uje na wala haukuomba uletwe hapa na wala haukuomba upangiwe muda maalum wa kukaa umeletwa aliyekuleta ana makusudio na makusudio yake amekwambia wama khalaqtu aljinna walinsa illa liya'budun sikuwaumba majini na watu nikawapeleka duniani isipokuwa lengo ni wao waniabudu mimi ma uridu minhum min rizqi sihitaji kutoka kwao riski kuna kodi kuna chochote mimi nitapata Mola wenu kutokana na nyinyi kuna malipo yoyote kuna ushuru hakuna wama uridu minhum ayut'imun wala sihitaji kutoka kwao chakula kuna fungu lolote watanikusanyia wanipe hapana inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin hakika allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mtoaji wa riski anayewaruzuku wote waliosoma na ambao hawakusoma wazima na wagonjwa wakubwa na wadogo wanawake na wanaume razaku huwa allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio riziki Allah anahitaji kukuona wewe unamwabudu yeye anahitaji kukuona wewe unatekeleza lengo alokuletea hapa duniani na hapendi kukuona unashughulika na kitu kingine na yeye ukamwacha subhanahu wa ta'ala hii ni nyumba unaishi umeletwa katika hii dunia huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a yeye Allah ndiye ambaye amekutoeni katika matumbo ya mama zenu hamjui chochote mkaletwa hapa duniani mkawa na siku moja mkafika wiki mkafanyiwa hakika mkakaa mkabalege mkaanza shule mkamaliza shule akawafundisheni mambo mbalimbali ya kuishi katika hii dunia lengo ni nyinyi mumwabudu Allah akatengeneza mazingira yenu vizuri lengo ni nyinyi mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo hamkupenda kuja basi pia hamtapenda kuondoka kama ambavyo hamkuomba kuja basi pia hamtaomba kuondoka muda wenu uliopangwa ukifika mtaondoka mkitaka mtaondoka na msipotaka mtaondoka lakini Allah anataka muondoke mkiwa katika mazingira yenye faida muondoke mkiwa ni watu mmenufaika katika hii nyumba yenu ya dunia kwa nyumba ya kwanza anaishi mwanadamu ni nyumba ya dunia nyumba iliyokuwa ina mambo mengi sana nyumba isiyokuwa na utulivu kwa yoyote mwenye kuwa nacho hana utulivu na asiyekuwa nacho hana utulivu na hakuna aliyesema kwamba mimi niko vizuri katika hii dunia kila mmoja ana yake akipata pesa atakosa afya akipata afya atakosa pesa akipata hili atakosa lile ni nyumba ya humu ni nyumba ya tabu ni nyumba ya viki lakini nyumba ya pili ni nyumba ya kaburi ambayo utakwenda kuingia nyumba ambayo utaishi kwa yale uliyotengeneza katika hii dunia kwa yale uliyokusanya katika hii dunia akasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kama alivyosema msimulizi wa hadithi wa kana ibn Umar yaqulu na alikuwa ibn Umar anasema idha amsayta fala tantadhir as-sabah utakapoipata jioni usisubiri asubuhi yani wewe umepata jioni una afya na jioni kuna matendo yameelekezwa kufanywa basi yafanye yale matendo usisubiri asubuhi ya yawezekana ukaamka asubuhi ile afya uliyokuwa nayo jioni usiipate tena nafasi uliyokuwa nayo jioni usiipate asubuhi wa idha asbahta fala tantadhir almasa na ukiipata asubuhi usisubiri jioni maana tumia uhai wako kukusanya na kuyafanya matendo yaliyokuwa mazuri kuitengeneza akhira yako kukusanya kwa ajili ya matumizi yako ya kwenda kupumzika akhira haya ni maelekezo lakini baada ya nyumba ya dunia utakwenda kuishi katika nyumba ya akhira nyumba ambayo hautoipata kwa kuombewa na mwenzio utaipata nyumba hiyo kwa jitihada zako wewe mwenyewe kwa yale uliyoyachuma kwa mikono yako hapa duniani ndio itakayokusaidia wewe ukapate nyumba iliyokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها المسلمون عباد الله ايها الاسلام وايها الله anatuambia mtume sallallahu alayhi wasallam kun fi dunya ka'annaka gharibun kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni au abiru sabili au kuwa katika hii dunia kama mpita njia ishi hivyo ukiwa unajihesabu kwa mimi ni mgeni katika hii dunia na sisi wote wanadamu ni wageni tumeletwa na Allah katika hii dunia kwa muda maalum tutaondoka katika hii dunia hichi kivuli cha dunia ni kivuli cha mapumziko ya muda maisha yetu ya kwa akhera na huko ndo kuna maisha ya raha na huko ndo kuna maisha ya tabu tunawajibika kama ambavyo hapa duniani tunapenda maisha mazuri basi tuyatengeneze hayo maisha tukayavune akhera maisha mazuri yenye utulivu yanatengenezwa kwa matendo yaliyokuwa mema yanatengenezwa kwa jitihada ya amali iliyokuwa njema na amali njema zina sababu ya kufikia lazima uwe karibu na sababu za kukufanya wewe upate wepesi ya kuzitekeleza hizo amali za khairi wakana ibn umar radiyallahu anhu yaqul idha amsayta fala tantadhir as-sabah wa idha asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika alikuwa ibn umar anasema ukiipata jioni usisubiri asubuhi leo una shilingi mia ukaambiwa utoe sadaka usisubiri upate shilingi elfu kumi leo una afya unahitajika kuswali rakaa mbili usisubiri ukaacha kuswali leo wakati huu uliokuwa nao ukasema nitasali kesho yawezekana kesho huo muda wa rakaa mbili ukaukosa na nafasi ya rakaa mbili ukazikosa chukua uyafanye mazuri wakati wako wa jioni unakukuta katika faragha nzuri na uyafanye mazuri wakati wako wa asubuhi uliokukuta katika faragha nzuri tumia wakati wako vizuri usipoteze wakati wako wakati wako una thamani kubwa lakini chukua wa khudh min sihatika chukua kunako afya yako uliyokuwa nayo fanya matendo mazuri wakati una afya dumu katika khairati wakati una afya limaradhika iwe ni fidia pale utakopata maradhi ukawa huwezi kuyafanya zile thawabu uendelee kuzipata kwa sababu ulikuwa ndio hali yako kwa sababu ulipokuwa na afya uliswali kablia na baadia utakapopata maradhi na ukawa huwezi kuswali utaandikiwa zile thawabu zako za kablia na baadia ulipokuwa na afya uliweza kuhudhuria durusi ulipopata maradhi hukuweza basi utaendelea kuandikiwa thawabu zako za kuingia darasani kwa sababu ulipokuwa na afya ulidumu darasani uliweza kuswali umesimama lakini kwa sababu ya maradhi umeshindwa kusimama utaendelea kuandikiwa thawabu zako za kusimama kwa sababu desturi yako kuswali umesimama wa khudh min sihatika li maradik chukua yatakayokunufaisha kwenye afya yako kusaidia wakati wako wa maradhi wa min hayatika li mautika kachukua katika uhai wako itakayokusaidia kwenye umauti wako fanya matendo mazuri sasa tumia wakati wako vizuri sasa ukanufaike nayo wakati wa mauti wako wakati ambao mali yako haitakufaa watoto wako hawatakufaa madaraka yako hayatakufaa kitakufaa ulichokichuma kwenye maisha yako tujitahidi katika matendo ya heri tujitahidi katika kujituma kwenye mambo ya heri tutengeneze akhira yetu na tuishi tukiwa tunajua sisi ni wageni katika hii dunia na sio wenyeji katika